Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. on en sort. ben titani pieni ben. Ben ayi ata ana anu ayuok ayopoin ani piwai pie ni ben. Ben aïe, ata, ANA, anuu, ayuak, ayopoi, ani, piwai, pie ni BEN, ben, ayi, ata, ANA, anuu, ayuak, ayopoi, ani, piwai, pie ni Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. la da bibier. Dian. Bio. Deyire. Detere. Biruana Zanto. Dianto. Dian. Bio. Deire Detere. Biruana Zanto, Dianto. dian bio, deyire dɛtɛrɛ, biriwa Zanto, Dianto. Nous allons dire ensemble les saisons de l'année. Sinayela, yela a 先不怕了，班长，我一怕了，问先不怕了，班长，我一怕了，问先不怕了，班长，我一怕了。